Bismillahirrahmanirrahim. Nastavljamo sa Tahavijskom akidom, drugom tačkom, koja glasi vela šeja mitlahu. Može i mitluhu. mitluhu. Može, ne smijete. A može i mitluhu. Kako je kod vas tema? Mo, može i mitluhu, može i mitluhu, ne smijete. Sve zavisi od analize. Ako kažeš mitluhu, onda kasnije drugačije, ali ne utiče to na značenje. Dobro. Eh, imali smo znači do sad naučiti onaj uvod prvu tačku i drugu tačku hoće nam to neko ispričati sada onako čisto da razbijemo ovu hladnoću <laughs> Hajde, bi se naravno. ili mitru. Hoće nam još neko? Dobro. Tefter tamo sljedeći put. Hajde. Hajde ovo dok pa sad ću ti on pa ti ponovi jedno. <laughs> Dobro. Hajde, sad će nam se ludin, sad kako se ludin to tečno. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة آه، على مذهب على مذهب فقهاء ملة آه، أبي حنيفة النعمان ابن ثابت ثابت آه، الكوفي وأبي يوسف أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي وأبي آه، الحسن لا هو محمد بن الحسن ابن محمد ابن الحسن الشيباني الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين آه، وما يعتقدون وما يعتقدون من أصول دين ويدينون به رب العالمين رب رب العالمين نقول في توحيد نقول في توحيد الله معتقدين إن الله إن واحد الله واحد لا شريك لا شريك له ولا شيء ولا شيء مثله مم. dobro dobro ولا شيء مثله أو مثله šta to znači ništa nije kao on Znači, to je jedno pravilo oko kojeg se slaže cijeli umet. Znači, svi se slažu da ništa nije kao on. Osim nekih koji su zbilja malobrojni zalutali koji Allaha poisto vječivaju sa Allahovim odnosno sa svojstvima njegovih stvorenja ali je činjenica da kroz historiju ovog ummeta mnogo je više onih koji negiraju Allahova svojstva e, to je druga skupina takozvane al-mu'attile dok je mušebiha bilo veoma veoma malo kaže nam ovdje autor اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء Ehlu sunnet se slaže da ništa nije kao Allah. U njegovom biću, u osobinama, u dijelima i tako dalje. A ovo velaše je mitlu dokaz za tu tvrdnju je koji se smatra temeljnim ajetom u poglavlju imena i svojstava Lejse ke mitlihi šeji u ahuas semiol basir Ništa nije kao on Koji, koji je Lejse ke mitlihi šeji šura 11 ništa nije kao on wa huwa samiul basir a on je onaj koji sve sve čuje i sve vidi kažu učenjaci ovaj ajet iako je kratak sadrži u sebi odgovor na obje skupine zalutale u vezi sa imenima i svojstvima i muatilama i mušebihama pa prvi dio kaže lejseke mitlihi še i ništa nije kao on to je odgovor kome mušebihama, znači oni koji Allaha poistovjećivaju sa Allahom i svojstvom. A, a, drugi dio ajta, vahova se mi basir, on sve čuje i sve vidi, odgovara onima koji negiraju svojstva, jer imamo osobine koje je Alšanu potvrdio. Mušebihe, muatile, tatil je negiranje nečega. A oni koji negiraju zovu se muatile, jer nehum atalu sifata rabb imamo ovdje dvije mesele. <clears throat> Prvo riječ tešbih. Riječ tešbih spominje se mušebih, jeste primijetili. Neki učenjaci smatraju da je bolje reći temthil i mumethil umjesto mušebih i tešbih. Zašto? Prvo zato što je to riječ koja je došla u Kur'anu. Lejse ke mithlihi šej. Znači nije reklo la juš bihuhu. Lejse ke mithlihi šej lejse ke mitli mitl znači zbog toga mu mesil ili temsil uvijek je bolje držati se znači tih kuranskih i hadijskih izraza drugo zato što je riječ tešbih i mušebih u kasnim generacijama postala dvoznačna postala je dvoznačna sve znači dvoznačna koristi se u dva značenja Prvo je ovo ispravno značenje što, kao što znači riječ mithil, iako nisu potpuno istog značenja, jer mithil znači potpuno jednakost u svemu, a riječ tešbi znači jednak, jednakost u nekim dijelovima. To stoji u jezičkom smislu. Šta znači mithil? Mithil znači isto za isto, sto posto isto, apsolutno isto. A riječ tešbih i ušbih znači sličan u nekim stvarima, znači u nekim segmentima postoji sličnost, a ne mora znaš da isto. To je razlika jezička između te dvije riječi. E zato su ovi sada kasnije generacije, naročito oni koji ehl sunneti, oni koji potvrđuju svojstva, nazivaju imenima raznim, pa nazivaju mu šebih između ostalo. Znači, šta hoće da kažu? Sad, riječ ta tešbih i mušebih upotrebljava se za ljude koji potvrđuju Allahova svojstva. Znači, to u kasnim generacijama. I zato nam ovdje autor kaže, lafzu tešbih kad sara fi kelabi nasi lafzan muđmela juridu bihi el mana sahih o juridu bihi mana el batil znači riječ tešbih i mušebih postalo je kod ljudi dvoznačno koristi se za ispravno značenje to je ovo što smo rekli negiranje poistovjećivanja Allahovi svojstava sa svojstvima stvorenja i drugo značenje ovo što smo rekli, znači sad ko, po, ko, ko je potvrdio Allahova svojstva onako kako doliko je njegove veličine i kaže Allah se raduje kako doliko je njegove veličanstvenosti i veličini, šta oni rade? Kažu to je mu šebi. To je čovjek koji poisto vječi Allah, neke ih nazivaju hašuije ili haševije. Čuli ste nekad taj izraz? Haševije, ko su haševije? Haša znači nešto trpati, puniti i tako dalje. Znači bez neke selekcije uzimati. Kao sad oni su ima imaju nekakvu selekciju šta će prihvatiti od, od svojstava ili ne, a ovi trpaju sve što čuju. Znači, nema je neke selekcije ili nešto slično. Haševi. Međutim, to su sve pogodni nazive mogu se uvrstiti pod ajetu koje Malšanu kaže Vala te nabezu bil alqab. Nemojte se, nemojte jedni drugi nazivati pogodnim nadimcima u tom smislu i u tom kontekstu. E, prema tome, to neispravno značenje svakako da se često, pogotovo danas upotrebljava, jer to imamo danas upotrebljava se na institucijama, pa i u knjigama čuli ste ono, salafizam, vahabizam, ostale, to se često termin taj upotrebljava. Čak i u nekim imamo, kaj imaju knjigama, nažalost, prevodima, nekim u fusnotama, ovi dodaci kasnije pišu tako, isto ima haševija, ima i ovi, ima i oni, iako se zna da su sve te stvari muđmel, A inače u akidi pravilo je da svaka riječ, svaki termin, izraz koji se može dvojako protumačiti, mora se naglasiti njegovo ispravno značenje. I zbog toga, to je drugi razlog zašto kažu neki učenjaci da treba koristiti riječ mithel, da bi se izbjeglo to, ta, da bi se izbjegla ta zlupotreba od strane nekih. Pa kažemo methile. Kontate to. Mm. Kaže nam ovdje evo jednu lijepu rečencu ovaj naš komentator فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبتل المذموم ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم tako Allahove osobine poistovjeti sa osobinama stvorenja on je mušebbi koji neistinu govori, koji je pokuđen. Ako Allahove osobine, odnosno ko osobine stvorenja, poistovijeti sa osobinama stvoritelja, on je poput kršćana u njihovom nevjerstvu i kufru. Je li to u redu? Ajeti su naravno koji potvrđuju Allahove osobine i Allahove imena <clears throat> brojni su ja se nadam da će biti jedna prilika ako da mi ćemo pokušati odraditi jednu knjigu od Ibnu Sejmina, zove se pravila o za sa imenima i svojstvima, znači uzet ćemo neka osnovna da imamo tu ideju i pravila u glavi, a najbolja knjiga koja je napisana o za sa imenima i svojstvima, a prevedena je na bosanski jezik, jeste Akidel Vasitije. Znači Vasitijska akida i možete je čitati onako kao dodatnu literaturu u tom poglavlju u vezi sa tim. <clears throat> Da. Naravno, potvrđivanje svojstava i osobina Allaha Đelešanohu ne podrazumijeva poisto vječivanje sa stvorenjima, je li tako ili nije? I slično s njima. Ne mora to značiti. I rekli smo da je tu da su principi barijere u glavama ljudi i sapliću se o pravila koje, koje su one, oni postavili bez dokaza od Allaha i poslanika za sebe. Jer ko je postavio pravilo da ako, ako, ako neko kaže da je Allah iznad Arša, da, da je isti kao stvorenje. Da, da je isti kao stvorenje. Odakle im to? Onako oni skontali svog razuma. Znači to je problem tog racionalnog mezheba u Akidi gdje se stavlja razum prije objave čovjek mora razum kada u pitanju objava prepustiti objave a ne da, povod, da objavu stavi iza pa da se objava povodi za njim znači on, on prilagođava objavu sebi umjesto da se on prilagođava objave to je problem i zato kad su Aliju pitali u, u vezi sa mesom on kaže da, da, je, da vjera po razumu bi, bi uzima potirali meso dozdo jer taban ima hodama ali mi potiremo od ozgo tako je došao i badet i ostalo prema tome <clears throat> ne smije čovjek sebe dovesti u situaciju da on prilagođava objavu sebi nego se on mora prilagoditi objave ali tu nastoji još jedan drugi problem a to je da su ljudi sada određene nauke svrstali u neke knjige i te knjige su uzeli uzeli za jedini izvor svoga znanja i ni iz čega drugog ne uzimaju. Zatvoreni su za svaki drugi izvor znanja. Pa čak i za Kur'an i Sunnet. Jer oni šta kažu? Oni smatraju da je vrijeme štihada prošlo. Zatvoreni štihad, znanje je sve stavljeno u knjige, postoje neke knjige koje je Ulema nekakva posvjedočila da su dobre. Sad može ta Ulema biti ispravna, može biti neispravna, manje ispravna, može biti svaki, svaki alim ima grešaka, Znači, niko nije bezgrešan i na kraju sve se svede da oni ne izlaze iz okvira toga jer oni kažu šta on je bio najučeniji on je to stavio i sigurno ima opravdanje zašto je to stavio iako je, ima neki ajet koji nije baš u, u skladu s tim kaže on je sigurno našao neki izlaz tako dalje i neki se ne osvrću uopšte na ajete ili hadise nego jednostavno imaju ta pravila nekako u knjigama uče knjige i to je to tako da, da je to donekle postavljena prepreka u tom smislu između njih i čistog izvornog Kur'ana. Vidjet ćemo da ljudi koji su na takav način pristupali znanju, kad su kasnije došli u situaciju, u priliku da, da dođu do izvornih tih znanja iz Hadisa ili iz, iz promijeni se. Jednostavno ta, ta prepreka se sruši, ali neki ne daju i zato kaže Ibn Temije, koji god je racionalista ovi što imaju taj, taj, polemičari i ostalo, dostigao vrhunac u tom znanju, odrekao se toga. Od primjer Gazalija, Džuvejnija i ostali, velikana u tim nekakvim racionalnim naukama i ostalo. Logici tam. Znači, pred kraja života su toga se odrekli, ima njiho, odrekli njihove izreke mi zapisane. I knjige čak. I Gazali je napisao knjigu Tahafutul Felasife. Znači, poticanja filozofa. Znači, gdje su greške filozofa? Ti za njega kažu da je na kraj, pred kraj života, pošto je bio tokom cijelog svog naučnog života udaljen od hadisa, a pred kraj života je okrenuo se hadisu i tako dalje i zatekli su ga na samrti da, da je umro sa Buharijom čitajući Buhariju znači pred kraj života nego kaže Ibn Taymi najgori su oni polovični koji dođu do pola i misle da su u nečemu ne možeš odvratiti više i oni imaju još ne meši im dogovoriti postoji tvrdoglavi u, tom svoj, u toj svojoj polovičnosti o znanju i onda je problem s njima a oni koji su na početku njih možeš i odvratiti i preusmjeriti oni koji dođu do kraja sami spoznaju da to nije u redu ali oni koji su na pola pogotovo koji ne idu dalje nego zadovolje se s onim što imaju nekakvom rutinom i to ide e, s njima su problemi najviše ne možeš im dokazati, oni su uporni, a pošto nemaju, obično ta nauka, taj takav pristup ide, ne, ne otvara srca ljudi, onoga stvrdnjava samo. Inače ćeš takvi ljudi da, su, da oni nemaju osjećaja ni zašto. I da su oni često grubi u svojim istupima i razgovorima s drugim. Da znaju vrijeđati i ostalo, baš zbog toga što što recimo ta nekakva razumska pravila ostalo ne otvaraju srca ljudi nego i naprotiv čine tvrdim, krutim i bezosjećajnim poput kamena. Jer nema tu šta otvor čovjekovo srce. Oni ne spoznaju Allah Đelšanu kako treba da bi, da bi moglo im to otvoriti srce. Oni jednostavno čuju da Allah Đelšanu ima određenu osobu, da se raduje te obi, ali oni ne mogu uživati u to spoznaje da se Allah Đelšanu raduje kad se ja pokajem. I ja ću se pokajati da, da, da obradujem Allah Đelšanu s tim. Oni ne mogu uživati u to spoznaje zato što oni automatski imaju barijeru za tu Allahovu osobinu i službu. Znači, zatvorili su sebi vrata te spoznaje, te najveće spoznaje, čak šta više, kako kažu naši učenjaci, poslanici su imali tri zadaće. Da čovjeka nauče kojim je gospodar, znači, a tu je imena i svojstav, imena i osobine Allahove su osnova. Kako ćeš ti spoznati svoga gospodara? Na osnovu čega? Ja kad se ja i ti upoznajemo, šta kažemo jedan drugom? Ja sam ovaj, ti si onaj. Ali tako dakle, Prvo se upoznamo o imenima, svojstvima i tako dalje. Potom, kako živimo zajedno, znači, spoznajemo osobine jedan drugog. Mi Allahova imena i osobine ne možemo spoznati osim putem objave. Drugu zadaću su imali da ljude nauče kako da dođu do gospodara, znači šta im je zadaća naspram gospodara svjetova. Kad spoznaju ko je, kad nauče njegova imena, kad spoznaju osobine njegove, onda šta im je zadaća? I treći da ih nauči šta ih čeka kad dođu kod gospodara. Znači onaj ko je vjernik čeka ga svako dobro. Onaj ko je negiro, ko je nevjernik čeka ga svako zlo. I sad oni se automatski sebi tu ta, ta vrata spoznaje. Osnovna vrata spoznaje. Gospodara svjetova zatvorili automatski. I kako oni da uživaju u, u, u akidi, kako da uživaju u vjerovanju, u spoznaji kad pročitaju nekakav hadis. Pa recimo kad pročitamo hadis da je Alšanu zadivljen. Znači Alšanu ima osobinu da se zadivi. Kako? Allah zna ili začudi se. Kako doliko je njegovoj veličini? I kad su ono dvoje doveli goste, pa, pa su djecu spavali, pa se pravili da jedu u mraku, da bi gost jeo, Allah Žešanu je taj njihov postupak zadivio. Kako to? Mi ne znamo. Allah Žešanu, isto kao kad Allah vidi Znači imate tu osobinu. Oni ne mogu uživati toj osobini i dobiti želju i nagon da i oni to rade da bi Allah zašao za divljati Zato što su zatvorili sebi ta vrata. Oni odmah to tumače drugačije. Razumiješ? Čim znači, se ne prihvataju. Mislim da ova tačka jasna, da ne duljimo u vezi s njom puno. On spominje ovdje nekakva još pravila, ta nekakva logička pravila u vezi s nekim dokazima da svojstva ne, ne znači obavezno i poistovićivanje. Koliko nam još ostalo, ćemo novu tačku? Aha. Nema veze i to ulazi to. Znači, staćemo na sljedećoj tački znači nećemo više o ovim tačkama. Wallahu a'lam.